Eta aktualitatean jorratzeko gure hiru aipagaiak izanen ditugu lehena den igandian iragan beharra den eta autoiterminazio irugarren erreferenduma hurik Kaledonia berrian. Bigarren gaia, bidazua, ibaia, migratzen zat, eh, eta eh, ez hilgarria izaiteko, erantzun humanitarioa eskaintzeko deia zabaldu dutela inguruko hiru hauzapezek, eta espikulazioari aski erraiteko manifestaldi jendetsua izan baitzen baionan, honan, baina orai zer ote, hori da gure gomitekin aipatuko ditugun hiru gaiak eguzki urteaga, hor uh, grabatua izan uh, duguna, eh, soziologoa, batikia Boloki, Dominika Duruti eta Dani Amlo mainunen inguruan gauontzu eri. Gauan? Gauan. Eta bere alaxe, hasiko gira, hasiko gira eguzki urteagarekin, eh, hor, Kaledonia berrian erran bezala, elduden igandian izanen da, irugarren eta normalki azken referendua, azkena bederen matinoneko eta numeako akordioetan finkatua izan zena, bainan ez da pentsatu bezain ongi pasatzen, zeren eta boikota ere aipatzen baita. Hordean, ze goera da eta nola espikatzen duzu gertatzen ari dena eguzki? Gogoratu behar da, eh, Matinongo akordioak mila batzion da laroita sortzian izan zirela, eta amar urte berandago, beranduago eh, numeako akordioak izenpetu ziren, eta eh, akordio horrek eh, aurre ikusten zuen hiru erreferendu antolatuko zirela e, eh, independentziaren e, inguruan, eta lehen biak antolatuak izan dira, ez ezkoak irabazi du bietan, lehenengoan ez ezkoak irabazi du enuko berroita masaik akortzazpirekin, eta bigarnean e, berriz ere eseskoak irabazi du, naiz eta diferentzia txikiago batekin, euroko berroita mairu kakotx eh, irurekin. Eta hor, hirugarren erreferendum bat eh, antolatuko da, E, nahiko gaiztotua da, e, bereziki independentiste konsideratzen dutelako baldintza sanitario eta sozialak ez direla e, bilduak, hirugarren referendum hori baldintza honetan antolatu alizateko. Gauratu behar da, bigarren referendumean independentismoa gorantza egin zuela eta hori gertatu zen testu batean non parte hartzea gora egin zuen nabakmen. Eta argi dena da, independentismoak irabazteko ezinbestekoa du ba, parte hartze hori areta handiagoa izan dadin. Zer gertatzen da, e, pandemia testu inguru batek ez duela batere ere favoretzen eh, ba, parte hartze altu bat, e, horretaz konstiente dira independentistak eta horregatik galdegin dute ba, e, irugarren erreferendum horren data atzeratua izan dadin eskaera horrek eh, ez ezko borobila jaso du eh, frantses gobernuaren partetik, frantses gobernuak nahi duelako azken finean irugarren referendum hori lehen bailen antolatua izan dedin, alegia amenduaren amabian, eta eh, aurre ikusten da ez ezkoak berriz ere irabaziko duela, are gehiago kontutan izanik independentismoaren zati batek ba, e, boikot atzeko deia luzatu duelako. Ez? ezkoak irabazten badu, mm, horrek atea izten dio EPE e, motz eta ertainean ba, beste referendum bat antolatzeko posibilitateari, baina e, horrek ez du erran nahi azken finean e, estatuskuo batean geratuko e, girela, goratu behar da jadenik, ba, bai Matinongo eta bai Numeako akordioek aurre ikusten zituztela hainbat aldaketa, Besteak beste, ba, e, Kaledonia berria hiru provintzia nagusitan zatitzea, gaur egun goratu behar da hiruetatik bi independentistek kudeatzen dituztela, eta beste elementu importante bat zen, ba, hainbat eskumen eta kompetentzia transferitzen zitzaizkiela e, bertara, eta bertako instituzioek eta erakundeek eta arduradun politikoek kudeatzen dituztela. Beraz, e, ez ezkoak irabazten badu irugarren referendum honetan, horrek eramango ditu bai Kaledoniarrak eta baita Frantzioz Estadua ere, ba, e, bernegoziatzera, birplanteatzera, e, Frantzia eta Kalendonia berriaren arteko harreman berri bat. Eh, hor negoziak eta fase bat irikiko da, ez dakigu zein izango den noski horren edukia, baina ez da uste izan behar ez irabazita ere ba, horrek ba, prozesua bertan bera uzten duenik edo estatusko situazio batean egongo e, garenik. Eta hor badira elementu batzuk ba, instituzionalak direnak, baina badira beste elementu batzuk ere ekonomikoak. Goratu behar da, Kaledonia berriak ba, konzentratzen duela mundu mailako nikel erreserben eguneko ogita bosta eta horrek izugarrizko e, balio eh, ekonomikoa du, gaur egun ikusten ari gara materia primek zerrenako importantzia dute nazioarte mailako eh, harremanetan, eta argi dena da, elementu hori ere importantea izako dela, ugartearen azkunde ekonomikoari begira. Hora beraz, uh, eguzkik eh, presentatzen daukuna, egoera, pixka bat uh, eh, bai soziala eta ekonomikoa. E, Batitia, berazzu izan zira ah, Kaledonia berrien, ongi zautzen duzu, arremanak ere atxekitzen dituzu, ango jendekin, eta, bon, ze, ze egoera da, <coughs> erraiten ginoen, tentxo egoera zela. Bon, mementuan ez da tentxio hori agertzen, mm Hori, zautu dugu dila, larogoi amarkadan eh, pasatutzen istiluak eh, bai. egun ez eh, mm-hmm. dira agertzen. Uh, independentistek deliberatu dute ez parte hartzea uh, referendum hortan, Zeren eta COVID-a horrek izan dira uh, Kaledonia berrian berreuntan hiotan oita emeritzi hil, eta hil... E-, epe, hori irailean abiatu zen eritasuna, orduarte kutsadura hori etzen sartu, eta hori uh, eh, hil horiek gehienak kanak munduan dira. Mhm. Eta kanakek badute beren uh, kostuman, beren uh, usantxetan, hilak uh, ohoratzen dituzte luzaz. Er nahi du, ez, dutela bate buria politikan. Mhm. Eta biztan dena, FLNK ezen dako azken erreferrandom hori, eh, animaleko garantzia du. Eta ez zuen onartzen hori hola egitea, Eh, parte hartzea txipitzen balitz uh, eh, eritasun gatik, eta hilen ingurian diren zeremonia horrein gatik. Ta hori, uste dut, hor oh, pasatu dena da, hori galdatu dutelarik e, Frantziako estaduak e, errandu ezetz, e, boro bila eman du, eta uste dut hor gauza bat agertzen dena da, e, Matinoneko akordioetaik eta Numeako akordioen ondotik, e, halako konfiantza bat, so, zena, eh, independentista mm-hmm. eta mm kontrakoen artean eta estaduen artean, hori hautsi dela. Hala, uste dut, konfiantza hori hautsi dela. Nik ono egun irakurri ditut eh, gazte batzuin eh, eh, eranak, eh, erten ez dut konprintzen nola, hainbeste demora demurian, ez gaituzten ono konprintzen gure hilen ingurian ditugun eh, mm-hmm. horiek ez iztazten onak. Hala, hori, uste dut, hori behar dela azpimarratu gauza simple bata, baina horren ingurian, e, ehm, mesfiantza hundia sortu da. eta egungo belduga da, haizu bai, e, hori eginen da, eh, eza nagusiateako da, Bena, denek badakite juridikoki balio bat balimadu erreferrandom horrek, politikoki ez duela, ez duela jeus bali. Zenta, ez da antzi behar, Ganakia kolonizatua izan dela, mila zortzion eta berroita meiruan, Frantzia kolonizatu du, eta larogoi amarkadan eh, kanakek uh, eh, nahi zutelaik lortu independentzia, uh, eh, erranez gugi hor ginen frantzesa eta guk badugu internazional mailako legiak hartuz, konutan, autodeterminazioen eskubidea badugu, eta independentziaen eskubidea badugu. Eta hori uh, bai ez da azidute, eh, ONU xailortan, eh, nazio batuen eh, erakundean. Eta hori, frantziak onartu du prinsipioz. Eta nazio batuak ezarri du funtsian Kaledonia berria, dekolonizatuak izan behar diren lugaldetan. Ara, Hala, hori da. Beraz, hori, uh, importante bat da. Pundu importante da, horrek, <clears throat> horrek emaiten du uh, Kaledonia berriko populakuntzari eskubidea hundia, independentzia lortzeko. Eta hori, erreferandoma horrek, Uh, eh, bizan dena, ez ateako da, baina ez du horrek eh, balio politikorik. Eh? Uh, uh, eguzkik erten zuen bezala, obliatuak izanen dira, main ingurian jartzeat berriz, Eh, zenta, uh, atera bidea behar da atseman eh. Zenta, izan, zen, numeako edo, eta matinioneko akordioak aintzin, izan zen ere, beste referendum bat, Bernard Ponsek egintzuna laragoita uh, zazpian. Zazpian. eta horre boikota izan zen, eta boikota izan zen, eta erran nahi du, horrek etzula deus konpondu, alderantziz behar Man, hori zen... Eh, Piska bat historia egiteko, laharroko eta lauian uh, eh, mitegan eh, izan, izan datua izan zelarik, harek independentzia, eh, independentzia eman zilea uh, Kaledonia berrieri, mara gero ez ziren gauzak ala pasatu, uh, istiluak izan ziren, eta gero eskuina dintzela ipodereat frantzian, pons izan datua izan zen, eta harek proposatu zuen uh, bat egitea Kaledonia berrian, independentziari buruz, Mana, FLNK eza ez ziren ador jarri, mhm. guai mm -hmm. behar zuen bozkatu. Zenta, uh, eh, ezak beti uh, nahi izan du, um, bozkatzalen nomrea mugatu, zendako. Zenta, kanpotik jendea nitz garraziz, uh, kanaken kopurua txipitzen da. Ta hori txipituz, independentzia ez dute sekular lortuko. Ta hori kanakek nahi izan dute beti danik, han Eh, bizan dena, kanak mundukuek boska dezaten, eta ere, aspaldiuntan eh, aspaldi handiren familiek ere boska dezaten. Eta laragoita zazpian, etziren pundu horren gainean mm. ador jarri, eta ponzek, bortxean pasahaz izuen bere referandoma, eta uvean izan ziren historioak urte bat behantago, hmm. hori da. Hmm. Hori ez da hantzi behar, ez da memoria, eh, memoria ez da galdu behar afera horitan, kolonizatua den uh, populakuntza batek, eh, bere eskubidea ukan arte, beti hor izanen da, eh, eta eh, jamaritzi bauk erten zuen hori, tanki horan kanak viva, izoratu jorla. Hala, ordean, egun pasatzen dena, uh, Bon, eta egana istiluak izaiten aldira, mana ez dut uste, ez, eta flnks kaizeko ordezkariek manua dute, kalme egoiteko. Eh? Boska egunean, uh, independentistek uh, hango eh, hausapesek eta uh, ateak idokiko dituzte, bozkak eginen dira normalki, mana jakinez, biamunean beharko dutera edo zengitzaz aterabide bat atxeman, eta hor da, ze aterabide, Hor, hor ez dakit xuxen hola pasatuko diren, zenta FLNKS-eko talde politiko osatuena, eh, Union Kaledonian, harrik errandu, eh, asteuntan errandu, eh, heldu den boskak, frantziako boskak egin arte, ez dela Frantzia egila negoziaketan jarriko, eta egonen dela president berriain beha, uh, eh, harekila nahremanetan jarriko, gero ari buruz. Uh, Le ministroak berak errandu, uh, eh, edo zon gizaz, botzen uh, referendum horren ondotik behardi, behautela berriz, hitza hartu uh, garrik lan solastatzeko, uh, kaezak errandu, etzela prest maien ingurien jartzeko. Hala, hori da, atera bidea, ze atera bidea atximaiten den, irrisku bat izaiten alda, oita mar urte gehilaite itea, nik mhm. hori hori beldu hori bada. Konfientza hori joan, joan delakotz. Joan delakotz, gero uh, eh, hoitamak urte untako historia hor da, elgarrekilan lanian izan dira, populakuntzak eta urbildu dira bat, eh, bat bestetik, eta horrek bere indaga badu. Eh? Dik ez dut uste hori eh, horak uh, ibilarat egiten alde, mana irrisko hori bada, eta hori uste dut denek behar duten kondutan hartu. Mhm. Dani, ja, zure ikus moldea pixka bat, bai, egoera hori, ez, ez, ez, ez, bai, ez, ez, ez, naiz, eh, bai, eh, eguzik bai, eh, batxillak egararekin, gai nahi nuke eman, hori jendek entzunek untsa ulertzeko, Enu elkadur dina da, pixka da eskola egia zela, behe mila bai. jende, eh, mhm. hori behar jakin, mm -hmm. ze duen, gora Eh? Eta jendetza zoin den, hori ere behar da, pixka Eh, kanakek ite dute eunandako behoi, gora bera, europekoek oita zazpi, eh, berzek behatzi, tegu dira, amar bat eh, metiz. Beaz, kanakek berek ite dute behoi, eunandako, eh? e, minorian dira. Eh? Naiz eta, uh, azken uh, referendoran, uh, azken haute uh, 2008an, ikusi zen, uh, metizak uh, geotak egio bostkatzutela independenzian alde ere. Arteko zen, bere maila go goititu. Eh, Loialistek, eh, independentisten kontradienak, eh, nahi dute biskat baliatu hori memento hontan, zeta COVID-aekin, bo Frantziak seugaze, denetan bezala, laguntzak ahidu gehiago. Ez dakitu berreun egirueun erizain ahibatu dira, dirua izan da, bai ekonomian, baita beste aniz gauzenako, behaz, memento ona da hoinako, ertia ez dugu Frantziatik behar uh, urrundu e, ikuste duzu eh, gaitzuntan, eh, COVID-en boran, ze ari duen. nako Hoinako biziki memento hona da. Kanaken nako bere berez, ez da biziki memento hona, ez da batek egin duen bezala, bere hilekin eta ez duten nahi bezala ibili, ora jarte ziren bitzela hoita amar jendetait goiti, eh? eta iruaren gauza, usteot kufrofeu amekontan zuten hori jarte. Eh? E, beraz, egia da, kampaina egiteko zela bi mementoi koberena, beraz, heek nahi zuten urteat behantako itean, eh? eta bian egitean. Eh? Mm -hmm. e, bon, beraz, eh, boikota inen dute, e, segura ze ez ez dak enemenen du, biztan dena, baina ez da, zoin dira hagemanak, zoin dira hagemanak, eta zoin dira, hor dira, ze baliote, biztan da, frantziak, Eh, nahi dutela, nahi izan Macronek ezan du, e, eh, kusiko zebasatuko den, eta onartuko dugu. Baina, eh, biztan da, oiztioan eguzik janduena duena, nikela eunan goita bosta, hor, da, ehoia, hor da mundukoa. Bada, izirriko abera Eta bigarren gauza ikusten dukunara guai, beste gauza bat, mundu zabalian ibiltzen dena, eh, Xina hor da, Xina genian da, eta arek eh, behatzen du, eh, biztan dara. <laughs> Eta hor da prest, eh, bai eh, independentisteri, bidea irekitzo, eskoa zabaltzeko. Da. Hala, hoi dira behaz, dena jokoan dienak, Eta azkenean uh, independentistek galdatzea utena, da helduen presiden berriaken, erran dena izan den bezala, berriz harremetan sortzian. Naiz eta hoi arte duten autonomia zabalena, uste dut aledomtom, zabalena duten, eh? seu jazare, eh? beste be, eta guiena eta oibano aise gehiago. Eh? Naiz eta denak apapre eh, hein berekoa dinak, hiru emila jende gora behera, bat zuek beste gutinio ono, bina denak hola dira, ledomtom, eh? nahi oso gehienak. Mhm. Eta beraz, ara, eh, ikusiko dugu zetan, eh? binan helduen uh, uh, eh, helduen presidentakin beharrezkoak izan dira batzuen dako eta bestendako. Mhm. Dominika, eh, Dominika Duruti, bauzu eh, iritzi bat hori buruz? Ba, kasik dena erran e izan da. E enetako galde bat <laughs> Galde bat gehiago pausatzen da. Beste bezala, bake prozesua baten uh, martxan ezartzeko, aldi batez gehiago, Frantzia ez da kapable ango um, populua edo entzutea. Galde frango bat dira, ango kultura bat bada kondutan hartzeko, bereziki mementu untan eh, izan den bezala mhm. dolu -hmm. doluaren guruan. Bai. Galde egiten dute ez, azpiko galdua galdea ez da politiko galde bat da uh, galde bat bainan bakarrik eh, dolua egiteko denbora bat uh, ukaitea kanak, eh, kanakeko mm, kulturan eta Frantzia aldi batez gehiago ez da kapable galde hori entzutea. Eh, nahi dute uh, populu hori Frantzian atxikitzea, baina uh, zentralismo batekin eta mm, ez da, posible, ez da bake prozesu bat martxan ezarriko. Mhm. Ordeon, uh, ekusiko, eh, segertatuko eh, den, eh, berezik egoren onotik, batitia, azken izbat, Bai, Azkeniz azken izbat, uh, eh, uh, estatuain postura ipatzen baituzu, uh, berda horretu lehen ministroak ez, huaikoak, uh, anintzenekoak, Eduard Filipek, uh, joan zelarikat uh, bimila eta emez uh, hirugarren erreferandom hori, etzela, uh, 2008 bateko iraila eta hoita biko irailen artian eginen. Frantziako lehendakari bozkekilan boskeki lan sobera urbil izan ez. Mm -hmm. Ez zela horregin eta hor, abenduan ezagitu estatuak, eta hori, uh, eh, FLN gaeza indako, Eh, pixka bat hori eh, estatuak ez duela bere hitza txiki. Hori eta gero, geroari buruz nik eh, hemen deia aipatu izan dut. Ba, bada atera bide bat, mana, ikertua ez, dena aski e, eta estatuak oaiko postura, azken posturetan ez du aski barnatu hori, alta lehenago egin diren estudioetan eta hemen Bordereko Unibertsitateko e, Sakramania er, erakaslea hundi batek eh, hipotesia guziak ikertzia zituen, eh, boska horien ondotik zehatera bideok etan altzuen ganakiak, eta eh, hor, eh, eh estatuak ez du entzinatzen independanz asoziazio postura hori. Eta FLN kaez mailan, bada parte bat azteko, postura hortan dena, horrek erren nahi buke kanakiak eh, Kaledonia berriak bere independentzia juridikoki jardezan, eh, estado bat bilakatzen da, Eh, mana horrek, gero emaiten ahala emaiten aldako, bere eh, eskumenak, kompetentziak, frantziarek ilan erabiltzeko. Eh, eh adibidez, defensa, adibidez, ez eh, beste gai handi horiek. Nazioarteko agemanak eta horiek. Ba, horiek ez dakit horiek utziko duzten, ekanak ah, egemana. Bai. Hala, gai horitan, hori posible da, atera bide bat, eta hori, denboran, largoi amarkada, astapenean, Edgar Pizani joan zelarik, miterraek egorik, krisia demoran, proposatu zuen hori, eta pro, uh, eh, proposizione hori ono maien gainean da, eta hene guztuko atera bidea hortan da. Baina gobernuak ez aipatzen gehiago. Ez du bateatzen, eh, mana, eh, orientabide bat ala ere hori. Kan, kan, kanakek, kanakak beren eskubidea be, uh, ukanen dute ekumatez, eta eduzen gizaz, edo haustura radikal bata, eta horrek eran nahi du, Jamuntxo gertzen duena berdin txinak eh, hori nahi duke, edo eh, bere eh, independentzia independentzial hor dezan, gero uh, frantziak gilan loturak askartuz. Da, igun goe egunean irakotzen dela, hori eh, urbiletik segitzen dutenek, ikusten dute, atera bidea berdin emailortan dela. Mhm. Ikusiko, ikusiko, lehenik eh, igandian nola pasten den eh, hori eta batez ere gero ondotik eh, zer nolako haremanak berriz lotuko diren zerren eta mementuan eh, iduriz eh, frango hautsiak dira. Hor, beriziki eh, gogoan dut ere, eh, ala, eh, eh, duela guti, bai independentistek eta, eta sindikalistek ere igorri zuten mesua, frantzes populuari eta, eta prezeski hori egiten zuten, irriskoa bazela, harreman horiek agunta usteko. ikusiko, e, bigarren gaia bidasua ibaia migranten zat Ilgarria dela, hor izan dira eh, istripuak berriz ere, istripuak zeren eta migratzaileak eh, hor kontrola gero eta gehiago izanez eta ebe, eh, hartzen dituzte irriskoak. Eta e, garri bilakatua da gure muga eta ez hori ez gehiago izaiteko eta erantzun humanitarioa eskaintzeko endaia, irun eta ondarribiko ausapesak bildu dira, eta egin dute uh, dei bat. Dei bat, frantxez gobernuari, espanyol gobernuari eta europari. E, bon, Rodion, eh, lehenik itzen dut eguzki urteagari, egia usaiak ez galtzeko. Eguzki urteaga, egoera hori ez da berria, nola ikusten duzu, prezeski, e, guaitan egina izan den dei berri hori. Hor, ikusten duguna da, eh, batez ere, ba, Europako ekialdeko eh, bidea itxi zenetik eta ondoren, ba, bai Italiatik eh, ba, pasatzen zen sarbide hori, ba, eten zenetik, ba, geroz eta gehiago migranteak saiatzen direla Europara iristen e, Espainiaren bitartez, eta gero Espainia zeharkatuta ba, alegintzen dira Frantziara edo Alemaniara edo erresuma batura joaten, Eta eh, horrek eragin du, ba, fluxuak eh, haunditu direla, aski da ikuste azken finean, pasaren urtean, zenbat e, migrante seiatu ziren ba, muga hori zeharkatzen, eta hori gertatzen da testu batean, non Frantziak bere mugen kontrola areagotu duen, hori nabaritu da 2008ko atentatu diadisten ostean, pandemiaren fenomenoak ba, joera hori areagotu du, eta ikusten ari gira nola frantses gobernuak ba, muga geroz eta modu zorrotzagoan eh, kontrolatzen dituen, Eta noski eh, horrek eramaten ditu migranteak edo eta arrisku gehiago hartzera, eh, horietariko batzuk saiatu dira ba, bidasoa zeharkatzen igerian, eta horietariko hiru gutienez hil dira e, saiakera horretan, eta horrek alarma guztiak piztu ditu, bereziki muga inguruan dauden herrietan eta herri horietako alkateen partetik, eta zentzurretan oso logikoa da, e, ba, eh, bai, endaia, e, eh, ondarribia eta iruneko alkateek ekimen hori hartu izana, ez da lehen aldia, publikoki eta hainbat ba, deklarazio egin dituzte berri edo bide horretan, galdetuz gobernuei neurriak hartu ditzaten, baina baita galdetuz Europar Batasunari ere ba, ekimenak hartu ditzan. Zer gertatzen da, printzipioz Schengeneko akordioaren baitan dauden herriek normalean, ba, zirkulazio askea bermatu behar diete e, pertsonei, eta eh, normalean, ba, ez lituzkete horrelako kontrolak behin eta berriro e, ezarri beharko. Zentz horretan, Frantziak ez du Europar legedia eta bere normatiba propio ere errespetatzen, eta situazioa gerozta problematikoa bilakatzen ari da. Horri gehitu behar zaio, ba, testu inguru politikoa eta elektorala, goberatu behar da, eskun muturra eh, aspaldiko urteetan oso maila gorean dela, eh, hauteskunde presidenzialen kanpainan erabat e, eh, murginduak gira, azken sondeoek iragartzen dute eskun muturra e, euneko ogoita mabost inguruan kokatzen dela, batzen badugu zemurrek, lepenek eta dupoenek lortuko lituzketen emaitzak, eta gero ikusten badugu frantses eskubi errepublikarrean ere, ba, e, tendentzia bereko diskurtsoak ere, pizu handia dute, egizioti batek, eguneko, antxu, eguneko berrogeia lortu du, bigarren itzulian e, e, primarioi dagokionez, beraz, ikusten da, diskurtso hori, tematika hori, debate publikoan eta, de, eta, eta uteslegoan ere edatzen ari dela, eta noski, testu horretan, nekez pentsa daiteke, ba, Macronen gobernuak bere politika migratorioa malgutuko duenik ikusi beharko da zer gertatzen den eta ikusi beharko da batez ere hauteskunde prezidentzialak nok irabazten dituen eta hauteskunde prezidentzialen ostean ba e, hauteskunde legislatiboak izango dira eta horre ere ba ikusi beharko da e, hautagai e, irabazleak ea gehiengo parlamentariorik izango duen baina aurre ikusten guztien arabera izango litzateke Macron, Le Pen edota Baleri Pécresse, azken soldeuek iragartzen dute, ba, Le Republikaneko e, eh, autagaia eh, gorantza eh, joera batean sartu sartua dela, eta berak irabaziko balu, argi dena da, segurazki, ba, zioti izango litzatekela barne ministro, eta ziotiren posizionamentua eta jarrera politika migratorioan biziki gogorra da, beraz, ez dirudi epemotzean egoerak obera egingo duenik. Hora, beraz, esperantza guti eguzki urtea garen zat, Dani, zu eh, hain ez eh, nik eh, ne iritzi eman haitzi, nahi nukere nik eh, gure entzulei buruz, eh, zetaz, ejan, zetaz mintzo gira. Zetaz mintzo gira. Azken zenbakien alabera, hirueun eta seieun ieslarien artean pasatzen dira mugan, eh, hilate guziz. Eh, pausako zenbakiak, pausa da, behaz, bai den tokian, un e, migrante horiek pasatzen e, eh, bido hiru egun, gau. Da hor pasatu dira, hamos mila, jende pasatu dira, e, mila behatzion eta hemetziko urtageretik geroztik. Eta hoita ma dira, laun mila berreun, lau mila bosteun e, minoreak. Eh? Haujak gazteak. Eh? Hala, behaz ez da gauza gauzatipia, eskolegian pasatzen dena, gure etxean pasatzen dena, eta ez da gauzatipia ere, Euskaldunek... Eh, afera horrekin, migrantekin, eh, bitugu eh, gure historioa. Eta nahi nuke horreita aziere, denek untsa uler dezaten, izatzen zer den. Ez da Afrikako historioat, da gurea ere. Uh, guk uh, eskolegian izan ditugu gure migranteak. Eta hori nahi dut horreita denek kontzientzia hartzeko. Izan ditugu migrante ekonomikoak gureak, gure, gure burrasoak, burrasoen burrasoak, osabak. Eh? Eta uh, behatziak mendean, Eh, hego eh, amiketa joan dienak, hemen badakigu gehienak eh, laurantxatik zira eskolegi baknean, zaharena edo premua neska edo mutiko etxena egiten zen, da bestek behar zuten lan atxeman unbeit, eta gehienak joan dira, haniz joan dira, ego amiketa, eta nola Argentina, Xilin, Uruguay, eta aski da ikustea zobat eskoletxe baden han, e, da joan dira, eta migrantea ziren, eta den ziren, norbeitek pasaian ongi tratatu balima ditut, eta han ere. Gero izan ditugu uh, migrante politikoak, eh? eh oita maseian gerlan ondotik, una jendienak. Eh? Eta batzu untxarra zaituak, eta bestiak ez, mm -hmm. uh, gurs horitzeko, eh? kanpoan. Haniz gelditu da, kostaldean bada, orai ere, badira, surtsak edo nire loizun eta izuri horretan haniz gelditu denak horre ere. Beaz, hori ere zautzen dugu, eta gero zautitugu, behantxo ere, Franco Garaian, Franco Mukaeran, eh, bojokalariak, jendienak ieslari guetxerat eta hek ere untsa kontent egezaitzia, eh, norbait atxemaitia egezaitzen. Beaz, eh, migranten historia eskolegian ezautzen dugu. Janik eh, gure familietan, gure osaba, gure uh, gure herritarrak mailortan izan dira. Beaz, behar dugu ere konpreitu, untsa ulertu eta jakin guk gukere gure lana egiten, gure lan egiten. Beaz, hiru alkatek, eh, hiru alkatek, hori nahi nuen hori eta denek hartzeko beti ez bitugu zenbaki usia goguan. Eh? Uh, Untsa entzulek. Beaz, hiru alkatek, hirun eh, uh, ondarrabi eta endaiakoak hartu dute, beaz, galdatuz, bai eh, gobernuari, bai eskual gobernuari eta bai prefetari, nahi dutela Europa ireki bat. Ireki bat, eh, egin egin egin egin egin egin mila arrazoinen dako, eta bere, bere zikite dako, eta horretan etxita, argunt, difizil, difizil uh, eh, bilakatu da. Menan, hoin hiruen, hiru alkatena biziki polita atxemiten dut, eh, ona atxemiten dut, eh, sanoa atxemiten dut, ez polita ben sanoa. Menan, ono sanoago atxeman dut, gaipatu, nahi nuk bitira ere, inigo horkuluk eta zanjoen etxerreik indutena. Eh. Bi eh, Euskal Herriko mankomunetan, behaz Euskal Autonomako lendakaria inigo orkulu, eta hemengo Euskal, Ipar Euskal Herriko elkarteko lendakaria jarrena itxekarriek, biak elkartu dira. Eh? Eta e, e, somit ebaki, ebaki hartu dute bere artean, eganez, hemen digoiti, eh, pasatuko zula jakitateak minkate hoin geinean. Eh? Eta baita ere laguntzak erriko zutena, bai pausa bai honako etxe hortarik, ba, eta hegoaldean jaularitzak launtzen du uh, eh, kurutze gorria irunen dena, eta harekin ditu gauza bertsuak uh, eh, seurra ez dakit, minan gauza bertsuak. Eta hori baina urhuno joan dira, Eganez, ez dituzio hirtan eh, gomita bazuela eta sartuko zela iparaldeko pausako uh, hori, eh? behaz, ergarrikin lana egiteko. Eh? Eta egio izan da, behaz, hortan izan dira ni gauza, beste gerran dut zerbait, ere, eta gero nahi nuke, azpimarratu ere, Inigo Urkullu janik, uh, eh, otolomako lendakariak, eh, euskadiko lendakariak, inzuena janik dela bi urte, eo eh, iru urte, uh, izan zen Europako eta uh, auteskunde demoran, inzuen orduko bitzen migranten problema, inzuen proposamen bat, txera deitzen zena, eh, anglesez eh, partikatu, eta inzuen proposamen bat ez dakela gen migrante hori buruz, geldirik, eta proposamena inzuen, Europako herri guzieri, Europari buruz, behar zutela partikatu. Eta bakotxeak behar zutela partikatu, bina nok zer. Batzua dia batxak, bestia pobrea, bestia kau. Eta zuen, zenbaki batzu, eranez berroita amara behar zela partikatu e, ia zien arabera, eh, ia zien zuen revenu. Eh, beste hogoi behar zela partikatu langabazian arabera, eta uh, beste hamar behar zela partikatu, hogoi zela partikatu, ez, bakatu berroita hamar iazien labera, hoita hamar uh, eh, jenden alabera, jenden alabera, hanitz izan jende pobul hondia eta beste hogoi langa, langa, langa bezian alabera. Egan nahi du, uh, derenako badela posibat. Egan nahi du, gal, bere eh, proposamena zen, Europako herrialde guziek eta goberne guziek jarlizaten, edo zenbait joita hartan, binan errepartizone bat, bakotxak ekartetan, bere mamia gauza horretan. Mm -hmm. Eta ni oso uh, naiz, Euskal Herriak, bai hiru alkategorai, eta bai eta ere zanjone eh, txegarra eta inigo orkuliuk, proposan horiek edi iner, erakutsiz eredu ederra Europa guziari. Dominika, zuri ustez, hor badira deklarazio batzu, ekintzak uh, horien araberakoak dira. Ba, deklarazioak uh, bederen, ekintzak unatartio ez da ez dira mm, estadotik eh, etorriak uh, eh, diendarte zibila diendarte eh, elkarteak erakusten dute ek mugimenduan direla elkartasun erakuste, eta um, naiz luzaz uh, iraunen dela mhm. kontrola gehiago, po, gehiago proposatzea ez da soluzione bat problema da uh, eh, imigrazioen uh, eh, mugimenduen uh, iturria hmm. nunden eta klimato um, alda klimat, gero eta gehiago diende izanen dira uh, ipar aldera joanen dira. urtez eta urtez errandugu Afrika mm, erresumetan uh, Frantzia edo Europa uh, Europan uh, resumak ziren, gero joan gira, fitxik uh, konpondu gabe. Eta orai, jendeak uh, nahi dute, uh, seguritate eta, eta bezi bat atseman, guri um, dute, zerbait egitea eta laguntza emaitia. Baina iturrian lana ez badugu egiten, beti eta beti problema izanen da, eta ez da kontrolekin e, pasatzea e, gildia lehazteko. Batika, hor, eh, prezeski, hor, haipatzen zuen eguzkik, uh, mentura guti badela funtsian uh, politikoki gauzak aldaditen, e, e, geizkio ere joiten ikusiz, frantzian ere eskuin muturak duen uh, pizua eh, jenden, eh, jenden bozkatzeko goguetan hasteko, mementuan agertzen dena. Eh, zer diozuzuk? Ba, gauza bera bentsatzen dut. Ez dut uste eh, EP motzean eh, gauzak aldatuko direnik. Eh? eh Eskubi Mutoak eh, instrumentatzen ari du eh, migranten eh, egoera hori eta hori hori ez da bate ona, zenta egin adien eh, lan guziek, ikerketa guziek erakustea emaiten dute, migrante bat nunbaitik partitzen delarik, agazuak badira, ekonomi, ekonomia, politika, soziala, agazuak badira, eta beren bizia irriskoan zartzeko prez dira. Eta ikusten dugu, eskolerria meirean zazpi hil dira. Egan nahi du, migraten moimendua ez dute, eh, ez dute eh, kontrol zorotzek geldituko. Mm hori dene gerten dute. Eh? Hori hura bezala da, eh, mendik askotik hura partitzen dela ibeiti, eh, behar du pasatu numait, Migraten mm gauza bera da. odean hori kondutan hartzen da, eren nahi eh, behar dela gehiago, eh, ez da ez dut eren behar dela ateak aguntzabaldu denen dako. Behar dela politika humanitario bat egin, migranten dako, eta, uh, eh, ostian, Eh, Danielek erran duen bezala, gure historia ardezagun. Eh, gu joan, gure burrasuak amegita joan direlarik eta errezibituak izan dira, eta bon, ara, ta eskualerian bada arredain ingurian jakitate bat, eta hori ongi egiten da, eh, aipatu ditugu autetxiek egiten dituztenak, elkartek egiten dituzte. Hor, eh, etorkinekin eh, bada kolektibo handana bat eh, animaleko lana egiten dute, eta beharrik hor dira, eh? zenta hor pasatzen diren e, migratzale horiek denek, badute hor harrera bat, laguntzak bat dituzte, jateko, edateko, bezitzeko, eta ondoko treina hartzeko, eta bon, ala horiek, laguntza horiek, laguntza horiek hor dira. E, Orokorki pasatzen ari dena, nahi nuke, azpimarratu gauza bat, aita saindua ibili da eh, Grecian, eh, Lesbosean, hor eh, ugarte batean, eta errandu, asteuntan, errandu, e, mediterraneoa hileri hoz bat bilakatzen ari da, hilaririk gabe. Geldi ezagun, geldi ezazue zibilizazioaren ondoratze hori. Hmm. Hori errandu. Eta dut, e, gehitu du gero erranez, Eh, zinez damogarri atxe zuela, Europako diru publikoak murrutan eta alamretan ezartzea egungo egunean migranten eh, horien eh, mugatzeko. Hara. Maleruski uh, gure testu inguru politikoan horiek uh, irauten ahaltute. Hora, beraz, uh, mementoan gertatzen dena eta egoera ez da, ez, ez biziki eta uh, pozgarria funtsian uh, sailortan, uh, bainan badira, gana izan den bezala, badira jende hainitz funtsian uh, ari direnak eta, eta nahi dutenak egoera hori hobetu. Eta, ea, Dominikak erran duzut bezala, ea, diatorian hartzen denez problema hori, eta mundu mailan ere, partekatze eh, zuzenago bat ere zeiten aldenez, aberats eta eta pobren artian. Hori, biztan dena, espaldiko galdu bat, baina funtsesko galde bat, eta, eta bo, Eh, hori ere beharko da konduan hartu. Hirugarren gaia espekulazioa hemen ipar eskualegian espekulazioak eh, jotzen du jotzen ditu eh, jendeak eta espekulazioari aski egiteko jende iniz bildu da. Hortaz oharturik eta horren ondorio latzetaz oharturik baionan manifestaldi jendetsua izan da. E, Baina orai zer hala hori da eguzki urteaga zuri ere egiten dugun galdea zer zer da orai egiten aldena. Deigarria da e, manifestari kopurua importantea izateaz gain, manifestariaren profila ere biziki anitza izan dela, eta hori elementu deigarria da. Alde batetik, gusi dugu zortzin pertsona batu direla baionako karriketan, baina horrez gain ere, sensibilitate eh, politiko eta sozial oso anitzeko pertsonak ere batu direla problematika amankugun baten inguruan eta horrek agerian uzten du ze puntutaraino ba etxibizitzaren eta lurraren gaia ba e, problematika nagusi bat bilakatzen ari den e, Ipar Euskal Herrian eta debate publiko eta politikoaren erdian kokatzen ari den. Horrek hainbat arrazoi ditu, baina funtsean errango nuke bi joera e, ba, batzen direla momentu berean, alde batetik ikusten ari gira Ipar Euskal Herria oso lurralde atraktiboa dela, erakargarria dela, eh, intzek egindako ba, eh, zentsuan ikusi da azken amarr urteetan Ipar Euskal Herriko biztanleria euneko eh, beratzikako sei eh, hazi dela, eta horrek erren nahi du urtero irumila bosteun pertsona gehiago heldu direla Ipar Euskal Herriera bizitzera, eta horrek suposatzen du azkenean fluxu horiek ba, aintzat hartu behar direla. Eta une berean, ba, e, Ipar Euskal Herrian ere ikitzen den etxe bizitzako purua e, ez da nahikoa, eta horri gehitzen behar diogu alde batetik ba, e, residenzia sekundarioen proportzioa altua dela, eh, adibidez Donibial loitzuneko e, irian, e, residenzia sekundarioek enuko berrogeita bosta representatzen dute dute. Biarritzen, euriko berroita bia ordezkatzen dute. Alegia oso portzentai altuak dira. Eta horri gehitzen badiogu, ba, Airbnb bezalako plataforma geroz eta gehiago etxe bizitzak, ba, e, alokairu estazionalera bideratzen dituztela, ba, horrek berez eragiten du ba e, herritarrentzako disponibleak diren etxebizitzak ba e, gutxitzen direla horrek tensionatu egiten du etxe bizitzaren <coughs> markatua eta ondorio gisa ikusten dugu nola prezioak gorantza doa zen. Bai, propietatean ba, e, eh, aksesibileak direnentzat eta baita ere ba, alokairuaen prezioak ikusten ari nola gorantza doa zen. Horrek ondorio gisa dauka, geroz eta gehiago Ipar Euskal Herriko herritarrak zailtasun handia dituzela etxe bizitzara modu duinean heldu alizateko. Eta orduan, horrek esplikatzen du zergatik horrelako eh, kezka sozial bat baden, eh, zergatik horrelako mobilizazio jendetsua izan den, baina Horrek esplikatzen du, zergatik ere, biztan zati batean, baden radikalizaziorako ere tentazio bat. Eh, Gauratu behar da, ba, e, eh, manifestaldi horretan, ba, trakt batzuk ere edatuak izan zirela, eta oso diskurtso gogor bat e, ba, plazaratzen zen eh, trakt horietan, eta orduan hor kasu eman behar da, e, zeren egon daiteke azteriaren zati batean edo biztanleriaren zati batean, tendazioa berriz ere ez nuk errango borrok armatura itzultzeko, baina bai ekintza bortitz batzuk eh, burutzeko, ba, eh, problematika hori eh, zinez kontuan hartua izan dadin, eta autetxiek eta arduradun politikoak bereien ardurak hartu ditzaten. Beraz, oso importantea da, mezua jaso dezaten, E, autetxiek eta arduradun politikoak eta benetako e, politika publiko handinaiak e, martxan jarri ditzaten. Horrek suposatzen du adibidez, ba alokairuen e, azkundea murriztea. Hori e, Duflo legeak albidetu du ba Frantziako hiri e, nagusietan, eh? Horrelako zeo zer pentsatu daiteke Ipar Euskal Herriarentzat ere une berean ere lurren e, eh, kudeak eta ere berrikusi behar da. E, alegia, ebitatu behar da, ba, laborantzari dedikatuak diren lurrak e, zona konstruktibuleak bilakatu egitezen eta orduan horrek ere egiten du, izoharrezko balio ekonomiko hartzen dutela, baina horrek ere egiten du ere ba, laborantzarako lur horiek galduak direla. Une berean, ezinbestekoa da, etxibizitza soziala ere bultzatzea. E, Euskal Kargoak pelas eh, dokumento hori eh, osatu du, eta hor, bada, nahikeri bat, behintzat, ba, bide horretara eh, joateko, baina askoz ere azkarrago eta indartsuago joan beharko litzateke eh, bide eh, horretatik. Eta gero bada, konstruktzioaren gaia. Eh? Konstrukzioak ez du erran nahi, nahi eta nahi ez, ba, etxe bizitza berriak eraiki behar direnik, baina erran nahi du, ba, eh, gaur egun eh, merkatutik kanpo diren etxe bizitza batzuk ba, merkatuan sartu behar direla, rehabilitazioa ere eh, izan daiteke bide bat, baina argi dena da eskaintza hori areagotu beharko dela. Eta orduan, hor, planteatzen den arazoa da, alde batetik da nahikeri politikoarena, Eh? eta hori politika publikoetan traduzitu behar da, baina beste aldetik ere legedia ere errebisatzeko premia bada eh, Ipar Euskal hainbatek azpimarratzen dute hoien esku diren tresna juridikoak ez direla nahikoak hoiek nahiko lituzketen politika publiko hoiek ba, martxan ezartzeko. Eta orduan horrek suposatzen du ba, e, legedi mailan ere aldaketak izan beharko direla. Ez dut uste hauteskunde presidenzialak eta legislatiboak e, gertatu aintzin hori egiten harko denik, baina horren ostean ezinbestean heldu beharko zaio gaio horri, zeren egoera e, areagotzen ari da, okerrera doa eta tensio soziala handitzen ari da. Dominika Duriti, beraz, eh, zuk, zure aldetik, hor, eh, bai manifestaldi horren antolakuntzan, eta eta inguruan ibili diren hainbat eh, elkarteekin ere ahemanetan zira, nola ikusten duzu, prezeski, egoera eta manifestaldi horren ondorioa? Bai, uh, memento biziki garantitsua izan da eta erregusitate bat. Uh, antolatzeko izan ziren uh, eh, oita amabi elkarte eta mugimenduak eta, eta batzu ez zuten bat ere usai, usai bat uh, olo lako mugimendu bat antolatzea. E, baina sartu dira, barnean sartu dira, hien uh, militanteak uh, mugia dute e, e, erakusten da e, jende asko unkitzen dela e, problema mm, garantizu bat da eta e, erran e, izan den bezala manifestaldi hori etzen e, bukatze bat baina astapen bat da eta mm, Olo olako manifestaldi mm, erraldoi bat, mugemenduan indar bat emandu eta e, presgida segitze bat uh, eh, emaitia, lehenik... Zer uh, segida, duzuki, zer segida. Eh, lehenik uh, eh, biztandena autetxiak, uh, autetxekin uh, bilkura bat dugu, eikin ikusteko eta galegiteko eien partea hartzen dutela. Ikusi dugu edo manifestadearen denboran edo ondoan, eh, gero, eh, batzu, deklarazio batzu eh, egin dute, ran dute bon, lege, lege mm, berriak izan behar zidela. Egia da, merkatu pribatuan, bon, pribatua da, ez da gauza handirik egiten dal, salbu uh, uh, batzu ema, emaitia, e, edo, bainan, autetxiak badute uh, uh, eskudida uh, egiteko. Etxen plus BRS hori uh, iraikutzi... Bai, alo, ah, berrez, bai, solider, bitzez erraiteko, da, lura eta etxe bizitza bera, beresteko, eta... Bai. Eta lura, egondadin, eta... Eh, eh, ala, erakundetan, edo uh, eh, erriko itxe, edo... Bai. Tokiko instituzio instituzioen eskuetan. Bai. Eta jendeak... Uh, Erosten dute etxea, eta behar da ere uh, bon, presioak uh, mugatuak dira eta gero saltzeko euh, badira mm, ez, da zer nahi presioan saltzen eta, eta nor nahi euh, saltzen hola Uh, ez gida ikusi, ez dugu ikusiko eh, bai sozial eh, batzuekin uh, jende bat, batzu laguntza uh, laguntzak dute etxeak edo lurrak presioa pal batean erosia eta hamar urten buruan uh, izigarriko presio batean txalten dute BRS-ekin ez, da posible izanen mhm bada mm, beste, mm, beste lan bat egiten aldute ere, euh, kompensazio er, airbnb kontra, ehm, nola dute, izena, sasoineko euh, alokatziak, alokatziak posible da kompensazioa uh, eh, galdegitia. Norbaitek uh, apartemendu bat eh, ba, baduela eta urte, urte, baten eh, buruan eh, alokatzen duela, batzuk eh, nahi dute transformatu uh, Airbnb bezala alokatzeko. Baina lege horiekin, olo transformazio egiten balin baduzu, beste apartamendu bat obligatu erzida, merkatuan izartzea uh, eh, urte, urte guztian mm -hmm. alokatzeko. Mm beste, beste errietan egiten da, Bordalen, uh, eh, Lyonen, uh, eh, Montpelieren, dako... Hori prezeski erabaki hartzeko, nun hartzen da erabakia? Tokian tokiko txiek hartzen dute, hartzen aldute, uh, elkargoak bere gain hartzen aldu, holako mm. araudi bat? Kompensazio bat bai, uh, BRS uh, bai eh, parte batean, eta gero bon, beste neurian izan da, eh, edo erremuan, edo nazio mailan hortakotz, uh, plataforma lana segituko du. Fin, erabaki behar dugu ze uh, forma hartuko duen edo plataforma bat elkarte bat mm -hmm. baina elkarteak uh, ados dira lana segitzeko. Eta urtarilan, euh, urtarilan... Euh, euh, bilkura biltzar handi bat eginen dugu, jende eri uh, eh, galdikiteko zein nahi duten, eh, nork nahi duen lan egin. Mm -hmm. Anartean, uh, eh, elkarteek eranen dute, ze lan egin nahi duten, ze zer izanen da uh, plataformaren lana eta zer geldiko, geldituko da uh, elkartean lana. Ados, beraz, lana egitzen da. Dani, Uh, zure iritzia, ozan labur zeren eta guai bos minuta bakarrik ez. Bai, bai, bai, galdatu bat zinu uh, eh, zer egin behar zen, eren launzun uh, eh, hiz laburatez, hitz egin. Hitz egin zertako, elgarren artian, zetako. Hitz egin horren artian. Denen artian, despegatuko duzu bai. bi minuta, zetako. Zeta gai hoi ziarri zanzibila da. Zendako zanzibila da, zenta lurrak eta etxeak privatuak dira. Hmm. Ta hartu diren, ta hartuko diren erabakiak publikoak dira. Hmm. beraz publikoak, eranen du, zoinden legea pribatu hori. Bai. Eta behaz, gaia da izuak izan Pentsatu, bako txak zuetxean, jabezira. Bai, benan ez duzu hau iten alko, hau iten alko, ez lujalekin ere. Behaz, harteko ertatu, mintzatu, gaiok behaute sozializatu argunt. Ez da bakrek haute txien lana, la, haute txik baute neustoko iziarriko lana iteko, behaute hoi dena bere, bere gain hartu, dena ezautu, hoi aipatu Dominikak aipatu hori denak, eta beste hon haniz gauza, denak eh, legeak eta untsa jakin. Baina berka jakin hori espikatzen herritarreri. Herritarrek nahi gote, nik ene semean dako lurpoestuat eh, etxia lurra behitu, eta nik hemen, eta nik hau, eta nik hua. Baina hori denak ez dira hola pasatuko. Eh, beraz, hitz egin. Eta uh, jendek ere, hitz horikin berka gute, ere, uh, izanen da irautza bat. Eh, Euskal Herrian, bereziki, zeren uh, oai arte bizi izan duguna gure etxekin, ez da gehiago bizitzeralko seugaz ere. Eh? Da, janik badakigu, haniz erritan, eh, melek badakite eta erritak ere badakite, nese bianako nahi nuen olako etxe nahi nuen permiso batukan, ez dutukan, da hau eta uran, hasten da, hor hono, dozpia izanen da, lujak beharko dira txiki, ez bakarrik enetako, eta hortan nahi du azpia maratu laborantxan dako, baina ere, lantegien dako, Eh? Biziki, enetako biziki importanta da, lantegia kosta kostamena, barnean ere. Eh? Eta ere, etxe e, eh, e, eh, bizitzan dako, posiban, albezen guti. Eh? Hala, hori, eta hori nahi nu azpien marratu, enan, e, eh, e, sobra demora hartu gabe, mintzatu elgarrekin, gai hori denak behar dia aipatu, eta behar dia sozializatu. Mm -hmm. Eta sozializatu, beste izkriston kriza izan dugu. Mara galen zitzua da, eta sortzi mila pertsunak han izan ez baina erakotsi dute, baina enetako ere bada beste gauza bat, bi bizkarrezurak gure eskolegiak dituenak, da euskara eta bere kultura, da bigarrena da, ere, hau, gure luja, da gure luja zeiten dugun, da ez badugu kaso iten, milakatu guida, frantzian, lezudez bezala, mm -hmm. da han bizkat zaut zeutenak, eta neuk asteko eskoldunek ez dugu holakorik nahi gure egian dako. Mm -hmm. Beraz, ara, dorpia izanen da, denak behar dugu indar batekin, eta ikasi, eta erakutsi, eta hitz Azken urteotako gertakariek funtzen hori erakusten dute ea e, sudesteko eta e, e, frantziako beraz e, eskualdi hortako eta tendentzia ere hartzen ari dela. Gauzak aldatu behar direla, e, irautza baten bezperan gira batitia? Enik Minuta bat gilditzen da. Bai, <laughs> nik erren dut bakarrik um, biogune handi batean girela, Eh, Dominikak egan duen bezala manifestazio hori uh, eh, abia pundu bat da. Horai hartio, badu oita marrote gauza bertsua ertan dugula, beti analizan gira, diagnostikan, diagnostika bukatua da, hoai ekintzeta behar da pasatu, eta ekintzen egiteko badira bi, um, bi nolegan, bi gauza, uh, herri elkargoa hor da, PLH boskatua izan da, bon, izan da debatea, kritikak izan dira, baina hori behar da gutienik hori obratu, egin den bezala, ahal bada joan. Bigarrenik behar dira eh, legeak emaiten dituen tres nagusiak baliatu, eta hor badira, be, bai eh, real solider hori aipatu dugu, baina badira beste gauza batzu ere la, la, lantzen aldirenak, eta eh, bada hor elkartek, hoita bi elkarte horiek sortu duten uh, plataforma edo hori batera, Instituzioa indako, instituzioa baterak so, so parte hartu zuen, eta uste, dut, Gai hortan, plataforma horrek, batera horrek, bere eragin ahundia ukeiten alduela, eta erantzunak politikoekin erabiltzeko, eta eh, danielek erranduen bezala, hitz egin ez elgarrekin. Untsa, milesker, hori izanen da gure azken hitza, gure gaurko debatian, milesker eta elduden eh, hilabete hartioa nahi elduden urte hartio bai. bai, bai, bai. Izan ongi.